Septintas skirsnis. Bet togi nereikia užmiršti, kad čia įsipina asmeniniai interesai, kurie menkai derinasi su idealais bei jausmais. Skrandis dažnai paralyžiuoja širdį. Prancūzijos didybė ir grožis kaip tik glūdi tame, kad ji mažiau priklauso nuo pilvo negu kitos tautos. Į mielų norų stipriau susiveržia diržą. Ji pirmoji pabunda ir paskutinė užmiega, ji veržiasi pirmin, ji naujų kelių ieškotoje. Šito priežastis jos meninė prigimtis. Idealas yra nekas kita kaip kulminacinis logikos punktas. Lygiai kaip grožis yra nekas kita kaip tiesos viršūnė. Tautos menininkės kartu yra nuoseklios tautos. Mylėti grožį reiškia verštis į šviesą. Kaip tik dėl to Europos žibintaciai civilizacija nešė iš pradžių Graikiją, jinai perdavė į Italijai, o to jį įteikė Prancūzijai. Didžios tautos švietėjos. Vitai lampada tradunt perdoda gyvybės žibintą, latiniškai Lukrecijus, antroji knyga. Nuostabus dalykas. Tautos poezija yra būtina jos vystimosi grandis. Civilizacijos laipsnis matuojamas vaizduotės jėga. Tačiau tauta švietėja būtinai turi likti vyriška tauta, korintas, bet ne sibaris. Kas pasiduoda išlepimui įsigimsta. Nereikia būti nei diletantų, nei virtuozų. Reikia būti menininku. Tarnaujant civilizacijai nedėra siekti rafinotumo, reikia siekti tobulumo. Tik tada jūs duosite žmonijai idealo pavyzdį. Šių laikų idealas turi savo tipą mene ir savo metodą mokslę. Tik mokslo pagalba galima įkūnyti iškilnę poetų svajonę, socialinės antvarkos grožį. Edenas bus gražintas skaičiavimo keliu. A plus B. Dabartinėme civilizacijos lygyje tikslumas yra būtinas grožio elementas ir mokslinė mintis ne tik padeda meniniam pajautimui, bet ir papildo jį. Svajonė turi mokėti skaičiuoti. Menui užkariautojui atrama turi būti mokslas, kaip kautinių žirgas. Labai svarbu, kad toji atrama būtų tvirta. Šių laikų mokslas – tai Graikijos genijus, kurio vežimas Indijos genijus, tai Aleksandras jojas ant dramblio. Tautos sustingusios negyvose bažnyčios dogmose arba demoralizuotos pelno netinka civilizacijų ugdyti. Kelia klupšiavimas prie stabą ir aukso veršį atrofuoja gyvus raumenys ir veiksmingą valią. Šventėviškumas, atsidavimas religijos klausimams ar vertelgiškiams interesams aptemdo tautos protą, nužemina jos lygį, apriboja jos horizontą ir atima iš jos tautoms misionieriams būdingą sugebėjimą, draugė dievišką ir žmogišką – siekti tikslų bendrų visai žmonių giminiai. Babilonas neturi idealo, Kartagina neturi idealo. Atenai ir Roma jį išlaikė ir pro neižvelgiamą amžių tamsą pernešė civilizacijos spindėjimą. Prancūzija turi tas pačias ypatybės kaip Graikijos ir Italijos tautos. Prancūzija yra atenietė savo grožiu ir romėnė savo didingumu, bet to jį gera. Jie atiduoda save kaip dovana. Prancūzija dažniau negu kitos tautos yra nusiteikusi atsiduoti ir pasiaukoti. Tiesa, šis nusiteikimas tai užeina, tai vėl dingsta. Ir čia kaip tik slypi didžiulis pavojus tiems, kurie bėga tekini, kada jį nori eiti, arba eina, kada jinai įsimano sustoti. Prancūzija kartais ištinka grubaus materializmo priepoliai – ir protarpiais jo subtilų protą užteršia idėjos nevertos prancūziško didingumo ir derančios nebent tik kokiai Misūrio ar Pietų Karolinos valstijai. Nieko nepadarysi. Milžinė apsimeta nykštuke. Didžiulė Prancūzija turi smulkmeniškų kaprizų. Štai ir viskas. O čia jau nieko nepadarysi. Tautos, kaip ir spinduliai, turi teisę užtemti. Tai dar nedidelė bėda, kad tik šviesa vėl sugrįžtų ir užtemimas nevirstų tamsa. Aušra ir atgimimas yra sinonimai. Naujas spinduolio užtekėjimas atitinka nekintamą žmogaus aš atgimimą. Šaltai konstatuokime šios faktus. Mirtis barikadoje arba kapas tremtyje yra pasiaukojimui priimtinas ir numatytas galas. Tikrasis atsidavimo vardas – nesavanaudiškumas – Tegu apleistieji pasilieka apleisti, tegu ištremtieji eina tremtin, o mes tik maldaukime didžiasias tautas, kad jos neatsitrauktų per daug, kad gal kada traukėsi. Grįžimas į sveiką nuovoką neturi būti dingstis nusileisti per nelyg žemai. Be bejonis, yra ir materija, ir laikmetis, ir asmeniniai interesai, ir pilvas, bet negerai, kada pilvas virsta vieninteliu įstatymu – Laikinasis gyvenimas turi savo teisės, mes tam mielai pripažįstame, bet turi savo teisės ir amžinasis gyvenimas. Deja galima pakilti į didelį aukštį, o paskui nukristi. Istorijoje tokių atvejų matome dažniau negu norėtume. Kuri nors išgarsėjusi nacija, pažinusi idealą, staiga su didžiu malonumu ima knaisiutis purve. Jeigu kas ją paklaustų, dėl ko jį palieka Sokratą ir pasirenka Falstafą, ji atsakytų – dėl to, kad man patinka valstybės vyrai. Nuoroda. Falstafas kelių Šekspyro veikalų herojus, gašlus cinikas. Nuorodos pabaiga. Prieš grįždami į mūšį pasakysime dar vieną žodį. Kautynės, panašios į tas, kurias mes čia prašinėjame, yra nekas kita kaip konvulsiškas veržimasis į idealą. Supančiotas progresas yra lygūstas ir jį gali ištikti tragiški epilepsijos priepoliai. Savo kelyje mes neišvengiamai turėjome susitikti su šia progreso lyga pilietiniu karu. Tai vienas iš fatališkų etapų, kartu aktas ir antraktas mūsų dramoje, kurio svarbiausias veikėjas yra visuomenės prakeiktas žmogus ir kurios tikrasis vardas – progresas. Progresas. Šiame šūksme, kuris taip dažnai įsiveržia iš mūsų lūpų, glūdi visos mūsų godos – o kadangi jame slypinčiai idėjai tolesnėje šios dramos raidoje dar teks pergyventi nemažą bandymų, tiesie mums leista, jeigu nepakelti nuo jo šydą, tai bent pro uždangalą parodyti ryškų jo spindėjimą. Knyga, kurią skaitytoje šiuo momentu turi prieš akis, nuo pradžios iki galo savo visumą ir smulkmenomis – kad ir kokie būtų nukreipimai, išimtys ir spragos, yra tik kelias iš blogio į gėrį, iš neteisumo į teisingumą, iš melo į teisybę, iš nakties į dieną, iš geismų į sąžinę, iš puvimo į gyvenimą, iš vėriškų instinktų į pareigos jausmą, iš pragaro į dangų, iš nebūties į dievą, išeities taškas – materija, galinis taškas – siela, pradžioje hidra, pabaigoje angelas. 21 skyrius – didvyriai. Staiga sutratėjo būgnas, skelbdamas ataką. Šturmas buvo lyg uraganas. Vakar nakties tamsoje priešas buvo prislinkęs prie barikados tyliai kaip smauglys, o dabar dienos šviesoje pulti netikėtai atviroje gatvėje buvo neįmanoma, nes gyvosios puolančiųjų jėgos buvo aiškiai matomos. Patranka sureumojo ir kariuomenė metėsi ant barikados. Visa karinė gudrybė dabar te buvo polimo smarkumas. Galinga linijinių pėstininkų kolona tam tikrais lygiais intervalais sustiprinta nacionalinės gvardijos ir municipalinės gvardijos daliniais, remiama stiprių rezervų, neregimų, bet girdimų kažkur gilumoje, bėgte įsiveržė į gatvę, mušant būgnams, gaudžiant rimitams, su pionieriais prieš akiją ir atstačiusi durtuvus, nepaisydama kulkų krušos, leidosi tiesiog į barikadą su tokia jėga, kaip varinis taranas į sieną. Siena atlaikė. Sukilėliai atidengė pašėlusią ugnį. Visa apgultosios barikados ketera sutviskėjo šūvių žaibais. Polimas buvo toks padūkęs, jog barikada vienu momentu buvo stačiai užtvindyta polėjų, tačiau ji nusipurtė kareivius, kaip liūtas nusipurto šunis. Tik tai akimirksnį ją buvo aplipę apgulėjai, nelyginant uolą, jūrų pute. Veikiai barikada vėl stovėjo tokia pat staty, juoda ir grėsli. Kolona priversta atsitraukti paliko susiglaudusi gatvėje baisi net atviroje pozicijoje ir į reduto ugnį atsakinėjo inirtingą šautuvų ugnimi. Kas yra matęs ferverką, tas atsimins kryžminius žaibų pėdus vadinamus buketu. Įsivaizduokite tokį buketą ne vertikalioje padėtyje, o horizontalioje, ugninį buketą trykštantį kulkomis ratais bei kartečia ir savo perkūniškomis žaibų kekimis siejantį mirtį. Barikada atsidūrė po tokią krušą. Abi šalis degte degė ryštingumu, narsa siekė beveik pašėlimą, tai buvo kažkoks nuožmus heroiškumas, aukojantis visų pirma paties herojaus gyvybę. Tais laikais nacionalinės gvardijos kariai kaudavosi kaip zuavai. Kariuomenė norėjo viską, ko greičiausiai baigti, sukėlėliai troško kovoti toliau. Ilginti agoniją pačiame jaunystės ir sveikato žydėjime tai jau nedrasa, o beprotybė. Kiekvienam šio susirėmimo dalyviui mirties valanda traukėsi be galo, visa gatvė buvo išklota lavonais. Viename barikados gale buvo Anžol Rasas, o antrame Marijus. Anžol Rasas, kuris vadovavo visai barikados gynybai, turėjo save saugoti ir stovėjo priedangoje. Trys kareiviai vienas paskui kitą sutiko mirti ties Anžol Raso šaudomą jangą, jo net nepastebėję – Marijus kovėsi atvirai, jis stovėjo it gyvas taikinys aukščiau juostos virš reduto sienos. Nėra pasiutesnio išlaidūno už šykštuolį, kai jis susimano lėbauti, ir niekas nėra toks baisus kautynėse kaip svajotojas. Marijus buvo rūstus ir maslus, jis kovėsi tartum sapne, jis buvo panašus į vaiduoklį su šautuvų rankose. Apgultųjų šoviniai tirpo, bet jų sarkazmas buvo neįsenkamas. Pagauti mirties sukurio jie tebesijokė kur feirakas stovėjo vienplaukis. Kurgi tu padėjai savo skrybelę, paklausė į Bosiuė. Kur feirakas atsakė, jiems galų gale pavyko man ją numušti patranko sviediniu. Kartais jie kalbėdavo iš didžiai ir su panieka. Ar galima suprasti tuos žmonės su karteliu su šukofeji, vardydama žinomus ir net garsius asmenis, jų tarpe keletą senosios armijos karių? Jie pažadėjo prisidėti prie mūsų, jie įsipareigojo mus remti, net prisiekė savo garbe, jie mūsų generolai, o dabar mus pametė. Kombeferas atsakė su rūščia pašaipą. Yra žmonių, kurie į garbės principų žiūri taip, kaip astronomai žvaigždės iš labai toli. Barikados viduje tiek buvo primėtyta suplėšytų šovinių tutelių, jog atrodė lyg pasnikta. Polėjai turėjo skaičiaus persvarą – sukilėliai geresnę poziciją. Įsitaisę sienos viršuje, jie prisikišę šaudė į kareivius, klumpančius tarp užmuštųjų ir sužeistųjų, stringančius tačioje barikado sienoje. Barikada išmaningai pastatyta ir puikiai sutvirtinta atramomis iš vidaus, tikrai buvo viena iš tų pozicijų, kur saujelė vyrų gali atsilaikyti prieš visą legioną. Vis dėlto atakuojančioji kolona nuolat papildomai rauganti poholkų kruša, Bet vangos artėjo ir dabar žingsnis po žingsnio lietai, bet nepermaldaujamai spaudė barikadą lyg gniauštuvais. Atako sekė vieną paskui kitą, siaubas didėjo. Ir tuomet ančios akmenų krūvo šanbrerį gatvis vidury įsiliepsnojo kautinės vertos trojos sienų. Nusikamavę pusnogiai įsekę vyrai daugiau kaip parą nieko nevalgė ir nesudėję akių, gali paleisti jau tik po kelis šūvius, veltui čiupinėję savo tuščias kišenes, ieškodami patronų, beveik visi sužeisti parudusiais, pajuodusiais kudurais, apsirišę rankas ir galvas, kulkų sudraskytais kruvinais rūbais, ginkluoti prastai šautuvais ir senais švarplotais kardais virto titanais. Kokį dešimt kartų polėjai šoko atakon, užimdavo viršūnį, įsibraudavo į vidų, bet paimti barikados vis negalėjo. Jei norite turėti aišku supratimą apie šią kovą, įsivaizduokite, kad prieš jų įnirtusių širdžių spiečiaus prikišta ugnis ir stebėkite įsiliepsnojusi gaisrą. Tai ne kautynės, o žioruojančios krosnės vidus. Burnos ten alsuoja liepsna, veidai persikreipia, Atrodo, nieko žmogiško jose nelikė, kovotojai degte dega įtužių ir kraupų žiūrėti į šitas karo salamandras, besiblaškančias į visas pusės raudonose dūmose. Mums sunku aprašyti visą šių milžiniškų skerdinių scenas, parodyti jų visumą ir nuseklų vyksmą, tik epopėjai leista skirti 12 tūkstančių eilučių vienoms kautynėms atvaizduoti. Tai nelyginant brahmanizmo pragaras visų šiurpiausiai 17 jo prarajų, vedose pavadinta kalavijų giria. Nuoroda vedos senovės indų šventusios knygos – mitų, himnų bei ritualo aiškinimų rinkinys. Nuorodos pabaiga. Kovėsi vyras prieš vyrą, akis į akį, su pistoletais, kardais, kumščiai, šaudė iš toli ir prisikišė, iš viršaus, iš apačios, iš visur – įsmuklės langų, nuo namo stogo, pro langelius iš rūsio, kur taip pat buvo susimetę keli gynėjai. Grūmėsi vienas prie šešiasdešimt. Pusiau sugriautas Korinto fasadas atrodė kraupiai. Langas kartečiais išmargintas, išmuštais stiklais ir rėmais, virto beformę skylę paskubomis užgrūsta akmenimis. Bosioje buvo nukautas, feji nukautas, kurfeirakas nukautas, žoly nukautas, kombeferas trimis durtuvais pervertas į krūtinę tuo momentu, kai lenkėsi kelti nuo žemės užeisto kareivio, spėjo tik pažvelgti į dangų ir numirė. Marijus tebesikovė, jis buvo tiek kartų sužeistas ypač į galvą, kad jo gymis buvo vieno kraujo ir galėjai sakyti, kad jo veidą dengi raudonas kareliai. Tik vienas Anžolrasas liko nepaliestas. Kai jam pritrūkdavo ginklo, jis ištiesdavo ranką į dešinę ar į kairę ir kuris nors sukėlėlis jam paduodavo kokį nors kertamą įrankį. Dabar iš keturių špagų jam be buvo likusi tik viena nuolauža. Pranciškus pirmasis kautynėse prie Marinjano – turėjo vieną špagą mažiau. Nuoroda Marinjanas gyvenvietė Lombardijoje, netoli kurios 1515 metais įvyko kruvinas dviejų dienų mūšis tarp Prancūzijos karaliaus Pranciškaus I ir šveicarų kariuomenės pasibaigęs prancūzų pergalę. Nuorodos pabaiga. Homeras sako, Diomedas nukovė Aksilą, Teutranio sūnų gyvenusi laimingojoje Arizboje. Eurealas, Mekistėjo sūnus, atimė gyvybę Dresui, Ofeltijui, Esepui ir Pedasui, Najadės abarbarėjos pradėtam nuo skaiščiojo Bukolijono. Ulisas nudėjo pididą per kosietį Antilochą Sablerą, Polipetas Astijalą, Polidamasas Ota Kilenietį, Teukras Aretaoną. Megantijų žūsta nuo Euripilo jėtis. Agamemnonas herojų karalius parbloškė alatą gimusi pakeliame mieste, kurį skalauja skambeversmi Satnionio upė. Mūsų senovinėse epinėse poemose ugniniu dalgiakirvių ginkluotas Esplandianas užpuola milžiną markizą Svantiborą, kuris ginasi raudamas į žemės bokštus ir juos mėtydamas į riterį. Mūsų senovinėse sienų freskose atvaizduoti du kunigaikščiai – Bretanis ir Burbono raiti su karinė šarvote, su šalmais ir su herbais skydose. Jie lekia vienas ant kito su alebardomis rankose, nusileidę geležinius antveidžius, geležiniais batais, geležinėmis pirštinėmis, vienas šermonėlio mantija, kitas žydru apsiaustu – Bretanis kunigaikštis su liūto atvaizdu tarp dviejų karūnos ragų Burbono kunigaikštis su didžiule lelyje antveidyje. Tačiau norint būti didingam visai nereikia nešioti kunigaikščio šalmo kaip Ivonui arba laikyti rankoje gyvą liepsną kaip Esplandijanui arba turėti kaip Filui, Polidamaso tėvui atsivežta iš Epyro puikią karinę šarvuotę, Epeto vyrų valdovo dovaną. Pakanka paukoti gyvybę už savo įsitikinimus arba iš atsidavimo pareigai. Štai naivus kareivėlis, dar vakar valstietis iš boso ar limuzeno su kardu prie šono slampinėjantis aplink vaikų auklės Liuksemburgo sode, štai jaunas išbliškęs studentas pasilenkęs ties anatomijos preparatu ar knyga, šviesia plaukis jaunuolį žirklėmis karpas savo barzdykę, paimkite juodu abu – Įkvėpkite jiems pareigos jausmą, pastatykite prieš vienas antrą bušra kryžgatvėje ar planšmibre aklygatvėje, priverskite vieną kautis už savo vėliavą, kitą už savo idealą ir tegu jie abu įsivaizduoja, jo kaunasi už tėvynę. Prasidės grandiozinė kova ir šešėlis, kuris per šito pestininkėlio ir šito medicinos studenčioko dvikova kris ant didžios epinės arenos, kur kovoja žmonija – bus toks padidingas kaip šešėlis Megarijono, tigrų tėvinės Likijos karaliaus, gniaužiančio geležinėme glėbyje galingą dievams lygų Ajaksą. Nuoroda Ajaksas, Trojos karo didvyris, atkovojęs iš trojiečių Achilo lavoną. Kai pastarojo ginklai buvo paskirti Odisėjui, įsižeidęs Ajaksas nusidūrė kalavijų. Nuorodos pabaiga. 22 skyrių žingsnis po žingsnio. Kai iš vadų beliko gyvi tik Anžolrasas viename barikados krašte ir Marijus antrame, jos centras, kuris taip ilgai laikėsi, kur Feirako, Žolybo, Suefeji ir Kombefero dėka galiausiai palūžo. Patranka nors ir nepramušė spragos, pro kurią būtų buvę galima įsiveršti, vis dėlto reduto viduryje padarė plačią pusiau apvalę įdubą. Ir sviedinių suardyta sienos ketera toje vietoje įgriuvo o iš nuolaužų kritusių čia į vidučiai lauką ilgainiui susidarė lygdų šlaitai abiejose įtvirtinimo pusėse išvidinėje ir išorinėje. Išorinė atšlaitė sudarė nuožulnę plokštumą labai patogią pulti. Tada apgulėjai ryžosi lemtingam antpoliui ir šis antpolis pavyko. Tankinė reikiuote atkišę durtuvus pėstininkai greitų žingsnių nesulaikomai leidosi pirmin – ir antitvirtinimo keteros pasirodė parako dūmose stiprus atakuojančios kolonos avangardas. Šį kartą viskas buvo baigta. Centrą gynusi sukilėlių grupė padrikai atsitraukė. Ir dabar kai kuriems jų staiga pabudo klaikus noras gyventi. Išvydę prie save ištisą mišką atkreiptų šautuvų, daugelis jau nebetroško mirties. Tai toks momentas, kada mumise ima dusliai staukti savisaugos instinktas ir kada žmoguje pabunda žvėris. Gynėjai buvo nustumti prie didelio septynių aukštų namo sudariusio redutui atramą. Tas namas juos būtų galėjęs išgelbėti, bet namas buvo klinai užbarikaduotas ir tarytum užmūrytas nuo viršaus iki apačios. Kol pėstininkai būtų įsiveržę į reduto vidų, namo durys būtų spėjusio žaibo greitumo atsidaryti ir užsidaryti, Trumpa akimirka tarp šių durų prasivėrimo ir užsitrenkimo tiems vilties netekusiems žmonėms būtų išpirkusi gyvybę. Už to namo buvo išėjimas į gatvę, galimybė pabėgti ar dvė. Jie ėmė daužyti šias durį šautuvų božėmis, spardyti, jie šaukėsi pagalbos, rėkė, maldavo ir tiesė rankas. Niekas jiems netidarė, tik iš ketvirtojo aukšto langelio jo žvelgė negyvelio galva. Nelaimingųjų gelbėti šoko Anžolrasas, su juo dar septyni ar aštuoni vyrai. Anžolrasas suriko kareiviams, nežingsnio toliau, o vieną karininką jo nepaklausiusi nukovė. Jis dabar stovėjo mažame reduto vidaus kiemelėje, prigludęs prie Korinto sienos už paga vienoje rankoje ir karabinu antroje, laikydamas smuklis duris atidarytas ir jas sustojęs nuo polėjų. Jis šaukė tiems, kurie buvo netekę drąsos, beliko tik šitos durys, eikite čia – ir juos sustoja savo kūnų, vienas prieš visą batalioną pridengė jų atsitraukimą. Visi šoko pro tas duris. Mosuodamas karabinu kaip lasda, naudodamas veiksmą, kurį fektuotojai vadina uždara rože, Anžaurasas atsigynė nuo durtuvų iš visų pusių nukreiptų į jį ir žengė pro duris paskutinis. Baisus buvo momentas, kada kareiviai mėgino įsiveršti, o sukilėliai stengiasi jas uždaryti. Durys taip smarkiai užsitrenkė, kad jose paliko nupjautus ir sutriuškintus visus penkis savo pirštus kažkoks kareivis, kuris buvo įsikibęs į staktą. Marijus liko laukia. Šūvis jam sutrupino raktikaulį, jis jautė, kad netenka sąmonės ir krinta. Tuo momentu jau užmerkęs akis, Marijus pajuto kažkieno galingą ranką griebenčią jį. Prieš galutinąją palpstant jam dar atkilo prieš akis kozetį ir šmėstelio mintis. Aš nelaisvėje, mane sušaudys. Nematydamas Marijaus tarptų, kuriems pavyko pasitraukti į smuklę, Anžel Rasas pamanė tą patį. Bet dabar buvo toks momentas, kada kiekvienas spėja pagalvoti tik apie savo paties mirtį. Anžel Rasas stuma užšovė duris, jas užrėmė geležinę dalbą, užrakino dusyk, apsukdamas raktą ir užkabino spyną. Kareiviai tuo tarpu iš lauko pusės pasiutusiai daužė duri šautuvų božėmis, o pionieriai kapojo kirviais. Atakuojantieji susigrūdo dabar prie tų durų. Prasidėjo smuklis apgulimas. Reikia pažymėti, jo kareiviai buvo baisiai niršę. Juos įsiutino artilerijos seržanto mirtis, bet to, o tai dar pikčiau. Kelios valandos prieš ataką jų tarpe buvo paskleisti gandai, kad sukilėliai kankina belaisvius ir kad smuklėje esas vienas kareivio lavonas nukirsta galvą. Tokie melagingi prasimanimai įprastas dalykas pilietiniuose karuose ir vėliau panašų šmeištą sukėlė katastrofą Transnoneno gatvėje. Duris kaip reikiant užbarikadavus, Anžel Rasas tarė draugams. Pasistengsime brangiai parduoti savo gyvybės. Paskui jis priejo prie stalo, ant kurio buvo paguldyti Mabefas ir Gavrošas. Du tiesų sustingę kūnai – Didesnis ir mažas, dviejų veidų siluetai po šaltomis juodos drobulis klostėmis. Nuo stalo karojo ranka, įsikišusi iš po apdangalo, tai buvo senuko ranka. Anželrasas pasilenkė ir pabučiavo šią taurę ranką, taip pat pagarbiai, kaip vakar pabučiavo jo kaktą. Tie du bučiniai buvo vieninteliai jo gyvenime. Pasakosime trumpiau. Barikada kovėsi kaip senovės stebų vartai, smuklė kovėsi kaip namas Saragosoje. Sukilėliai gynėsi su neuriu užsispyrimu. Jokio pasigailėjimo, jokių dėrybų. Žmonės sutinka mirti, kad tik patys galėtų žudyti. Kai siušė sako, pasiduokite. Palafoksas atkerta, o ne, šaudėmės iš patrankų, dabar kausime peiliais. Kautynėse dėl išlų smuklės netrūko nieko, nei akmenų, kurie biro lyg kruša pro langus ir nuo stogų ant apgulėjų galvų baisiai žalodami ir siutindami kareivius, nei šūvių iš rūsių bei mansardų, nei atakuojančių įniršio, nei pašėlusio gynėjo atkaklumo, nei pagaliau, kai pavyko išmušti duris, siaubingų beprotiškų žudynių. Kai polėjai klubdami išverstų ir ant žemės gulinčių durų rėmtarpiuose įsiveržė į smuklę, tai nerado ten ne vieno kovotojo. Žemutinis patalpos viduryje rioksojo kirviai sukapoti į laiptai, merdėjo keletas sužeistųjų, Mirties išvengusiai buvo sulipę į antrą aukštą ir iš tenai pro lubų angą, iš kur anksčiau leidosi laiptai, atidengė baisingą ugnį. Tai buvo paskutiniai šoviniai. Kai jie įsibaigė, kai jau nebeliko nei parako, nei kulkų, tada pasmerkti, bet vis dar pavojingi sukilėliai apsiginklavo buteliais iš mūsų minėtos atsargos, kurią įsaugojo Anžalrasas. Ir kiekvienoje rankoje laikydami po tokią grėsmingą trapę kuoką gynėsi jomis nuo atakuojančiųjų. Tose buteliuose buvo azoto rūkštis. Mes pasakojame klaikę šių skerdinių smulkmenas nieko neslėpdami. Deja, apgultieji griebėsi tokio ginklo, koks pasitaiko po ranka. Graikiškoji ugnis nenuplėšė šlovės Archimedui, verdanti derva neatimė šlovės Bajardui. Nuoroda, graikiškoji ugnis, degamas mišinys, senovės graikų vartotas kariniams tikslams. Šią priemonę pasinaudojo romėnų apgultieji sirakuzų gyventojai, kurių tarpe buvo mokslininkas Archimedas, karštai dalyvavęs gimtoje miesto gynyboje. Bajardas 1476-1524, prancūzų riteris be baimės ir priekaištų. Jo narsumas virto legenda. Nuorodos pabaiga. Kiekvienas karas visuomet šiurpus dėl priemonių kare nesivaržoma. Apgulėjų šūviai, nors ir labai nepatogu taikyti iš apačios į viršų, buvo pražūtingi. Lubų angos kraštus netrukus apklojo negyvos galvos, iš kurių tekėjo ilgos raudono garuojančio kraujo čiurkšlis. Ausis kurtino neįsivaizduojamas trenksmas, troškus, vilinantis dūmai, tiršta migla aptraukė nirtingą kovą. Trūksta žodžių aprašyti visam to momento siaubui. Šio pragariško mūšio dalyviai prarado savo žmogiškai pabidalą. Tai jau ne gigantai kovojo su milžinais – Vaizdas veikiau priminė Miltoną ir Dantę. Atakavo demonai, gynėsi šmėklos. Tai buvo kraupus heroizmas. 23 skyrius Alkanas Orestas ir Girtas Piladas. Pagaliau naudodamėsi laiptų likučiais, lipdami vieni kitiems ant nugarų, graipstydamėsi usienų, kibdami į perdangas, prie pačios landos kardais kapodami paskutinius gynėjus, kurie dar priešinosi, Kokia 20 apgulėjų kareiviai, nacionaliniai gvardiečiai, municipaliniai gvardiečiai sumišai, beveik visi per žiaurų šturmą sužalotais veidais, kraują pakinti, įtūžę sužvėrėjai, griuvo į antrojo aukšto patalpą. Tik vienu vienas žmogus tenai stovėjo ant kojo, Anžel Rasas. Jis neturėjo nei šovinių, nei kardo, rankoje jam buvo likęs tik karabino vamzdis, buožiai suskaldį į įsibrovelių galvas – Atsitvėręs nuo polėjų biliardo stalu, Anželarasas stovėjo salės kampe ir net dabar išdidus jo žvilgsnis aukštai iškelta galva, šautuvo nuolaužą sugniaužusi ranka kėlė tokią baimę, kad niekas prie jo nedryso artintis. Kažkas sušuko. Tai jų vadas, jisai nukovė artileristą, dar geriau, kad jis ten užlindo, tegul ten ir lieka, sušaudysim vietoje. Šaudykite, tarė Anželrasas ir nusvėdė šalin karabino nuolaužą, susinėręs kryžmą į rankas, atstatė krūtinę šūviams. Drasa mirties akivaizdoje visuomet jaudina žmonės, kai tik Anželrasas susinėrė ant krūtinės rankas, pasiruošė sutikti mirti. Salėje nuščiuvo griausmingas kovos užimas ir chaosas taiga pakeitė kažkokią iškilmingą kapų tylą. Atrodė, kad grėsly be ginklio ir nejudančio Anžolraso didybė sutramdė triukšmą. Atrodė, kad šis jaunuolis vienintelis išlikęs niekarto nesužeistas, iškilnus aptaškytas kraujai, žavinga, šaltas, sakytum įsitikinę savo nepažeidžiamumu, vien tik savo valdingų ramių žvilgsnių privertė šią nuožmę žudyti pasirengusią minę jį gerbti. Iš didi veido išraišką jo grožiui teikia ypatingą akinantį spindesį. Po tų baisių 24 valandų jis tebe buvo toks pat raudonas ir skaistus, tarsi jo neimtų nei nuovargis, nei kulka. Galimas daiktas, jo kaip tik apie jį vėliau kalbėjo vienas liudininkas, duodamas parodymus karo teisme. Ten buvo toks sukilėlis, kurį girdėjau vadinant Apolonu. Vienas nacionalinis gvardietis, pradėjęs taikyti į Anželrasą, nuleido šautuvą, sakydamas, man atrodo, lyg aš šaučiau į gėlę. Dvylika kareivių įsirikiavo į eilę kitame salės gale priešais Anželrasą ir tylėdami prisidėjo prie pėtie šautuvus.